լույսի շողն ի վերջո հասավ հայկական բարձրավանդակ նախ հրաշագործեց խոր վիրապում, ապա իջավ Արարատ լեռան ստորոտ ու տարածվեց, մտավ տներ ու հոգիններ, ու արդեն դարուդարեր լույսի շողը հազարավոր ու բյուրավոր մարդկանց է ուղեկցում Արարատի երկիր հաղորդակցվելու հայերի սրբավայրերին, մեր հոգու Երուսաղեմ խոր վիրապին, Մայրաթորին, Սուրբ Փոշականին վերահաստատելով օրինակ հայ մեծերից Սևակի հանճարեղ մտորումը, թե 7 անգամ օշակ սեփական կամ խոր վիրապ այցելելը հավասար է մեկ անգամ Երուսաղեմ գնալուն։ Թեման շարունակում է խոր վիրապի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը։ ժամանակ մեր ազգին բաժին ընկած դժվարություններին, եղերնին, մեր ազգը, մեր ազգի արգանդը տակավին հարուստ է եւ մենք գրեթե բոլոր ժամանակներում մեզանում հայտնաբերում ենք, ըստ որում բոլոր բնակավարներում, բոլոր ասպարեզներում բազմաթիվ մտածողների, որոնք բավական ինքնահատուկ են, բավական յուրոպսան են։ Այդ զավակներից մեկն էլ Պարուր Սևակն է, որ թերևս ավելի մտածող է, քան բանաստեղծ, եւ սակայն Սևակը եւս յուրովի կերպ կերպով իր անատական անձնական ապրումը տարածում է հայ ամբողջության վրա, հայ մեծ ընտանիքի վրա, սա ոչ պատահականորեն, որովհետև Սևակի պես մարդը վստահաբար գիտեր ինչ ասել է հայկական ինքնություն եւ թերևս կարևորելու համար, հատկանշելու համար, զատորոշելու համար մեր ինքնությունը եւ մեր ինքնության գիտակցության կարևորությունը Սևակը այդ օրինակն է բերում, անշուշտ դույզն ինչ չնվազեցնելով Երուսաղեմ Սաղեմի այդ թվում պատմական տեղն ու դերը եւ թերևս բանաստեղծ մտածողը ուզեցել է եւս անգամ ոչ ավելորդ անգամ մեր ուշադրությունը հրավիրել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի վրա, մեր ինքնության վրա, այն կարևոր կրվանների վրա, որբիսի հոգեվոր մշակութային նշանակություն ունեն եւ որբիսի կարևոր անհրաժեշտություններ են մեր կյանքում։ Կարևորելով անշուշտ մասնահատուկ իմաստով խորվիրապի տեղն ու դերը եւ խորուրդը Oh. Լուսավորչի տեսիլքի համաձայն Աստծո միածին որդին իջավ եւ ոսկե ուրամփ նշեց վայրը, որտեղ պետք է վերխոյանա իրաղոտքի տունը, ուր եւ հաստատվեց քահանայապետական աթորը եւ որտեղից դարեր շարունակ սնվում եւ ամրանում է հայի ստեղծագործ միտքն ու զորավոր կամքը, Տեսիլքով ծնունդառած հիմնադրված եւ առաքելապատիվ հայրապետի ու նորադար ցարքայի ջանքերով քարեղեն մարմին զգեցած մեր մայրաթոր նուխտատեղի է հոգու սնուցարան, հոգևոր անսպար շնորների վեմ ու լույսի խորան։ Գրիգոր Լուսավորչով մեր մայր տաճարը դարձավ հայոց հանճարի ու հավատքի հրաշակերտը, մեր ազգի մտքի հոգուի եդեմը։ Լուսավորչով մայրաթորը դարձավ մեր փրկության տապանը։ Քրիստոսին ընթորինակելու շնորհի մեջ լուսավորիչը եզակիններից էր, որին ընծայված ողորմությունը կարող է եւ յուրաքանչյուրին բաժին հասնել։ Լույսի շավիղը վերածվել կատարել շնորհի, եթե յուրաքանչյուրն անձանձիր լինի աղոթքի ու ապաշխարության մեջ։ Քաջահայտ է Աստվածաշնչից, որ այն ինչ որ մարդու համար հնարավոր չէ, Աստուծո համար հնարավոր է եւ Աստուծո համար անհնարին բան չկա։ Բնականաբար մենք Աստվածային ճշմարտությունների մասին խոսելիս կամ Աստվածայինին առնչվելիս զուտ մարդկայինով չեն կարող անցալել, զուտ արտանին դրամաբանությամբ բարձ կերպով չեն կարող անցալել, որովհետեւ գործ ունենք երկու տարբեր հարթությունների, երկու տարբեր հանգրվանների հետ։ Առնված են երկու մարդկային Աստվածային, հետևապես մարդկայնորեն անդրադառնալով կարող ենք ընկնել փորձության մեջ, դա մեզ համար փորձակար կարող է դառնալ բայց լուսավորչի պարագան, սրբերի պարագան, անհատականությունների պարագան, հրաշքների պարագան, սրանք այն հանգրվաններն են, որոնք մեզ մղում են ավելի խոր անդրադարձով հայացք նետելու այն ամենի վրա, ինչի հետ որ մենք զորօրինակ չենք բախվել կամ չենք առնչվել կամ քիչ ենք առնչվել կամ քիչ փորձառություն ունենք։ Եվ մեր կյանքը արդեն իսկ իրեն մեջ ենթադրում է հոգևոր փորձառություն եւ ներառում է։ Եվ հոգևոր փորձառությունը մեր կյանքը կյանքի անհրաժեշտ գրավականն է։ Առանց հոգևոր անդրադարձի յուրաքանչյուր էակ ուղիղ իմաստով դատապարտված է։ Եվ լուսավորչի պարագան էլ մեր ընդհանրական ազգային կյանքի ծիրից ներս, ինչքան էլ իրեն տեսակի մեջ ինքնահատուկ դրսևորում լինի, մեզանում մենք բազում այդ օրինակ պատմություններ ունենք եւ եկեղեցական ասպարեզում մասնավորապես եւ առհասարակ մեր մատենագրության մեջ։ Բադահական չէ, որ մեզանում քաջահայտ է, որ մենք քրիստոնեությունը յուրովի յուրացրել ենք, սեփականել ենք, ընթորինակել ենք։ Այս ամենը տարածվում է նաև մեր եկեղեցական իրականության վրա, մեր մշակութային իրականության վրա, մեր ազգային ծիրիցներս, մեր բոլոր բազմաճյուղ դրսևորումների մեջ նկատելի է հայությունը եւ հայկականությունը։ Երբադահական չի, որ մեզանում նաև մենք ունենք եկեղեցական տոներ, զորօրինակ Վարագա Խաչի տոնին, քրիստոնյա աշխարհը ունի 3 տոն նվիրված Սուրբ առաջին։ Մենք ունենք 4-րդ տոնը, որը ընթացս մեր ժողովրդի պատմության նաև ձեռք է բերել լինելով, սկզնավորվելով քրիստոնեական իրողություններից, ձեռք է բերել ազգային նկարագիր, դարձել է ազգային տոն։ Եվ ապա իբրև ազգային տոն ներբերվել եկեղեցական կյանք։ Այս օրինակ դրսևորումները ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ չափազանց հազվադեպ են։ Մեր իրականության մեջ կարծեք թե օրինաչափություն լինեն։ Նույնպես մեր Էջմիածնի մարտաճարի պարագան Էջմիածինի օրը թերևս չկա հաջորդ մյուս օրինակը, երբ որ մեկ ժողովուրդ այնքան կապված լինի Աստծուն, որ մինչև երկրորդ գալուստը իջեցնի, ուղակի իմաստով ասած։ Հետևապես երկրորդ ցաղկազարդը եւս մեզ մտահայումի առանձնակի առիթ է տալիս։ Մենք հրեշտակների դասի մասին միայն լուսավորչի պարագայով պայմանավորված չէ որ գիտենք բայց սա եւս անգամ մեզ մտածելու առիթ է տալիս, որ երկրի վրա տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող մի շարք իրողություններ, ինչպես վարդապետում է մեզ ուղափառ աստվածաբանությունը, իրենց հանգրվանը, իրենց անդրադարձն են գտնում նաեւ երկնային արքայության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցին եւս բաղկանում է երկու հանգրվաններից՝ սիմվոլյալ եւ հաղթական եկեղեցի, եւ սա միանգամայն բնական եւ օրինաչափ է, որ թե ժողովուրդը, թե ազգային հարթության վրա, թե հոգևոր մշակութային, թե եկեղեցական, եկեղեցաբանական հարթություններից ներս մտածողները այս օրինակ պատումներով եւ այդ պատումները ժողովրդի անցած ճանապարհին զուգահեռ անընդհատ անընդմեջ հարստանում են, հարստացվում են։ Սա բնական ճանապարհով, ոչ թե մեքենայորեն։ Եվ այս ամենը մեզ մտահայելու առանձնակի առիթ է, որ մեր կյանքը իմաստավորվում է Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, որ մեր կյանքը անznանպատակ կամ ինքնանպատակ չէ, որ բարու ճշմարտության, արդարության մեր փնդրտուքը մեզ հուսադրում է, որ մի գեղեցիկ օր մեզ համար եւս պսակվելու է հաջողությամբ, որովհետեւ այդպիսի օրինակներ մեր եւ համաշխարհային պատմության մեջ առլեցուն են։ Հովսի լուսավորչի եւ մյուս բոլոր սրբերից աղոթքներով ժառանգած ինքնահայումի մտասևերումի վիճակը երկնքի դուրը բացելու պատվին արժանացնելու ձեռնարկ կարող են դառնալ առանց ճաշակելու խաչի վրա խորվիրապում կամ ինքնամակրումի մեկ այլ միջավայրում արդեն իսկ մարդկությանը ծանոթ ու հայտնի նախադեպային չարչարանքներն ու զրկանքները, որոնց արժանացել են մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, մյուս սրբերն ու նվիրյալները։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված Սիրակի իմաստնությունից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Սիրակի իմաստությունը գլուխ 12-րդ Եթե բարիք ես անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց։ Բարիք արա բարեպաշտին, և փոխարենը հատուցում կստանաս, եթե ոչ նրանից, ապա բարձրյալից։ Բարիք չկա նրա համար, ով մշտապես չարիք է գործում և ողորմածություն չի ցուցաբերում։ Օգնիր բարեպաշտին և ձեռք մի երկարիր մեղավորին։ Բարիք արա խոնարհին և մի օգնիր ամբարշտին։ Պահի՛ր քո հացը և մի՛ տուր նրան, որպեսզի դրանով նա քեզ չհաղթի, այլապես կրկնակի չարիք կստանաս նրան արած քո բոլոր բարությունների դիմաց, որովհետև Բարձրյալն ատում է մեղավորներին և վրեժ առնում ամբարիշտներից Օգնիր բարի մարդուն եւ զորավիկ մի եղիր մեղավորին։ Բարեկամը չի ճանաչվում երջանկության մեջ եւ ոչ էլ թշնամիտ վշտակից կլինի քեզ։ Մարդու երջանկության ժամանակ տրտմության մեջ են լինում նրա թշնամիները, իսկ նրա վշտի ժամանակ նրա բարեկամը լքում է նրան։ Հավիտյան մի հավատա քո թշնամուն, քանզի ինչպես պղինձն է ժանգոտվում, այնպես էլ նրա չարությունը։ Եթե թեկուց նա խոնարհվի եւ գլխահակ գնա, ուշքդ վրան պահիր եւ զգուշացիր նրանից։ Նրա արջև մաքուր հայելու նման եղիր եւ կիմանաս, որ նա իսպար չի մաքրվել ժանգից։ Նրան մի պահիր քեզ մոտ, որ เป զի քեզ կործանելով չգրավի քո տեղը։ Նրան մի նստեցրու քո աջ կողմը, որ เป զի երբևէ չհավակնի քո աթոռին։ Ի վերջո, դու կհասկանաս իմ խոսքերը եւ չես ափսոսա իմ խրատների համար։ Ինչպես նա, ով կարեկցում է խայթված օցահմային, եւ նա, ով գնում է գազանների դեմ, այդպես է եւ նա, ով ընթരാճ է գնում մեղավոր մարդուն եւ շաղախվում նրա մեղքերին։ Մի պահ նա կլինի քեզ հետ, եւ երբ բաժանվես, չի համբերի։ Թշնամին քաղցր է իր շրթունքներով, բայց իր սրտում խորում է խորխորատի մեջ քեզ կործանելու մասին։ Թշնամին իր աչքերով է արտասվում, բայց եթե հարմար պահ գտնի, արյունից չի հագենա։ Եթե քեզ չարիք պատահի, նրան այնտեղ կգտնես քեզանից առաջ եւ օկնության փոխարեն նա ոտք կդնի քո արջև։ Նա թափ կտա իր գլուխը ծափ կզարկի ձեռքով, իբր շատ է տագնապում եւ կեղծ զարմանքով կայլայլի իր երեսը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 2-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Խոր Վիրապ վանքի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք